ba, manifestazioa da, ez da parada, ez da ehm, ibilalia, manifestazioa da. Ja, nahi dugu, uh, erran hor girela, eh, eh, denen begian antzinean, eta nahi dugu gure uh, galdeak uh, antzinatu. nahi dugu gure familiak dretsu berakia izatea, nahi dugu PMA idekitzia emazti guziedi, eta nahi dugu uh, voilà, gauzak antzinazi uh, eh, gure, gure familien zat. Ba, ba dira, hainiz familia gure elkartean uh, homoseksualak, lehen bakarrik ziren, bainan orai uh, eskontzatzen dira, eta aurrak izaten dira, eta aurra nahi dute izan, eta bizia eta zientza antzinatu da, eta orduan uh, eh, berdu le, dretsuak, legiak eta uh, ere antzinatu, bere buruan idaieken. Adopzioa egin duzue praktikan ez da erreski egiten? Ez da erres, lemis aurguti dira. Osteot, eh, gure departamentoan, bazen amortz galde eta borz bakarri izan dute aurrak. orduan, ez da gauza erresa. Eta homosexuala izan ez, ez da, ez da, libro egitea, baina ez da egiten. Ez baita, nahi dute maiz berze bikote alde eman adopzia. Hortako, ez da resa. Eta kanpoko resuman, ez da Ez da, euh, badira guti, adopzioa homosexuala ustan dutena. Euh, Lau borz bakarrik, resuma. Berzeak debekatzen dute, eta ez euh, da, ez erratia homosexuala izan ez. Eta, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Hori gai bat, beste gaia ejan duzu, PMA, emazte guzientzat, hori ere importante da zuentzat. Bai, badira, orai, eh, emazte ainiz, katan dinak donostian, bilbon, edo uh, eh, berze hilitan, eh, PMA egiteko. Eta ez da gauza resa, behar da uh, demorartu, behar da sosa ainiz eman, eta behar da uh, egin, zabet, dretsuak ez duena usten. eta nahi dugu, frantzian, PMA egitea, libro, legalki, legalki, eta berzi errexumetan bezala. Eh, Frantzia beti, erraten du, eh, antzinean dela, baina maiz uh, gibelanda, <laughs> dretsu gozien zat. Aztuki <laughs> izan dira, jandu duzu estatutu kujak, ez eta jene hor, urte astapenean, zuak nola ziste, baiko jak, ezko jak, beldur ziste, piskat zer jaterako den hortaz? Ba, beldur dira. Uh, beldur dira, itza emanada, Euh, Macron qui a manqué l'issave, l'uneschégour, loin ça là, <laughs> il solide à chaque badida. kontra, Elisa, badida kontra, diande aniz, PMN kontra, eta beldur gida, bosak aldu dida, Europako bosak, eta uh, beldur gida, uh, udazkenian, bon, ez da ez, ez orai, uh, bihar, uh, aldu eta dianeko gauza hori gertatu da Holandekin. E, uh, baiez gana zuten, eta ez dute egin, bere, ez dute bere hitza hartu, eta orduan gure, gure keska ala da.